أعوذ بالله من الشيطان وإن falso. وليتق الله ربه ولا يخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيلا أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وليملل وليه بالحق واستشهدوا شهيدين من رجالكم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من ميسرة Nekiro asyakat, wonten sing maos, fana wiratun ila maisura. Sini diwajah domba, maisura. Ana sing maos domba, saro. Kiro asyakat, ayat menego nerangake bab hubungan muamalah antarane wong Islam tatanan Islam niku sae sangat cuma keburu nafsu kadang-kadang kita sing lenah. Ringanane ayat nerangake wong sing nakal-nakal ahli judi ahli taruhan diterangake nek tobat ana aturane wa in tubetun falakum ruusu amwalikum wong sing ahli taruhan totoan akhirnya tobat iku ana aturane Nek kue tobat, kena kue diku set kapitalmu. Upamane ahli totoan, Wesau metono dit sepuluh juta, dite sepuluh juta. jotoan. Terus tugas upamane menang nanti entuk telung puluh juta. Ini tugas sing sepuluh juta dipundut rumah jadi hak lafale Qur'an wa in tubetum falakum ru'usu amwalikum nek tobat kowe kena jiko rosmale setor kapital la sing rong puluh menang mau rong puluh juta dibalik ngalahake karo sing kalah ya iku nek reti uh, eh, upamane dikejar nerak ngerti jadi selidiki dike wong e ora ora iku Wesa iki pamane wonge mati. Nek wonge mati diwene warise. Iku ora nek ponanga dikejar. Nek ra ngerti diwene sapa. Ha iki pengarane Mbak Kedurekan. nek pancen wis diteliti ora tunangan ora ngerti dumno fakir miskin sing berhak mangan barang haram fakir miskin nek wis kepepet kena mangan barang haram tapi sak cukupe wareke weteng menawa suarek ora kena maneh ana dalile ana nangone Quran surat al-maidah juz 6 pertengahan ayat 3 ayat ketiga famanis burrafi ghaira mutajanifil li ismin fa inna allaha ghafurur rahim tak baleni mana Famanit durra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ismin فإن الله غفور رحيم kanggone wong sing kepepet wetenge ngeleh mahasote niku wetenge ngeleh pamane turu kapaksa fa innallaha ghafurur rahim ya pura contone pamane ana wong mlaku-mlaku kene kesasar-sasar nganti tekan alas sangune wis entek weteng meleh nanggono ora ana panganan lah ana kijang mati nanggono pangan kengeng kengeng Ya sawar ke weteng itu mah. Ora kena ndung. Iki jane diseret ndung ora kena. Kok nek ngalah maneh no dalile ana nangane Quran. Fa manis duro fi mahmasatin ghairu mutajani fil ismi fa inna Allah ghafurur Nah, iki masalah tobat. Terus masalah utang kaki utang. Nah, iki. Iki ana ayate. wa ingkana zu usratin fanaziratun ila maisara iki masalah utang kate utang wa ingkana lanamun kejadian zu usratin sapa wong kang kepikiran de utang semayan Upamane Zaid karo Umar. Umar, aku tulung silai duit. Ganggu lampat bodoh. Piro, aku butuh limang juta lagi. Lawes, bayarmu kapan? lakoni ya wis aku le bayar kira-kira tanggal lima rasawal utang lima juta lima rasawal janji bayar tekan waktu tanggal lima rasawan waktu ini bayar kita ke terus kondo aku maaf wae durung iso bayar aku pentean duit iki nek cara Islam Fanaziratun mongko kudu ditunggu ila maisaratin marang nek wis duwe. Ora kena jogjog mah modal mboten kene. Iki utang kabeh utang cara Islam. Iku nek bener-bener pancen gak duwe. Nek duwe sapi dimpet negara. Desa desa. Hmm. Ngendengan dewe utang desane gede. Jadi iki nek padha ikhlase padha lugune nek panjen ra duwe tenan sing utange wajib nunggu sak ne. ora kena maksa-maksa kon bayar. Lawes, nanti barang-barang sing bisa bidil orang melarati. Wajib, ngedul. Dia utang tapi mobilnya lima. Wajib, ngedul mobilnya. Jadi pengertian duwe lan ora duwe ku ora patut duwe. Wong wis yo dikelang, disuwang, itu jenane duwe. Cuma saiki ku padha ndelok-ndelok ngono lho duwe. Kadang-kadang sing nakal sing ngutang, kadang-kadang sing mentol sing ngutang. Ya, jumlahnya bingung. Nah. Nek rumati wong itu bingung. Tapi tatanan Islam sae. Iki Jadi nek bener-bener gak duwe omah yo sing digone kuwi terus perhiasan yo ora duwe ya. terus kendaraan yo ora duwe sing utangi wajib nunggu nganti nek wis mampu hmm, iki cara Islam malah ana anjuran sing apik wa anta sadaku khairul lakum ing kuntum ta'lamun utawi lemu nyedekake khairun iku luwe bagus lakum petuwe sira kabeh ing kuntum tak lamun lamun ana sira kabeh kudu ngerti upamane mbok tinti nganti tutup watune ora iso bayar pancen ra duwe awe sedekahan isan ra iku luwe ape, Mana hmm. ku ya dah, dah lewat Sampai kita ini tidak ada rana, jadi tidak ada rana. Terus hutang, terus sampai yang bebas, jadi tidak ada Nah ya. Mulanya orang Islam saat itu imannya tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi ini tatanan tuhunan Islam api. Lan orang kenal. jaluk bunga mboten enten cara Islam bunga niku mboten enten utang 10 juta tempo sabula bayare tetap sepuluh juta Lalu saiki masa ana lah niki Wong saiki utang gak gelem nganakno bungane, ora ana sing gelem ngutangi. Yo. Adung mlakune hukum piye? Nek kepaksa. Iki ana keterangan namane kita sepek. Santri-santri nek kepengin ngerti, tengene fathal mu'en plus si Upamane utang saiki iku nek gak bungani, nek gak nganake ra iso. Padahal butuh-butuh tenan. Piye aturane? Nek kepaksa butuh tenang, yo wis utang. Apa gak haram? mangko ring awet bunga kini ati sedekah ngono ae mesti sedekah kuring kuring menyek ya ada zakat rafe ini guru santri winne ini kuonten ini keterangan dan ini sopekat hal mu'en plus e anah diniati sedekah hmm. kadang-kadang ibu Sing bunga anak ase bunga. Namanya utang kabe utang. Kau mau jalil. Kanja Nabi. Nate. Nyambut mendo. Nilai wadus. Ringinnya sahabat. Wadusnya cilik kering. Tekan waktune Kanja Nabi nyaur. Lain bayar wedu se lemu gede. Nanti sahabate kayak gua, duh. Kula rumit ngutangin jenengan, wedu se alit, gede, kok sampan lenyau, kok lemu gede, ini kusus kundi yang Nabi. Kanjo Nabi jawab, Inna ahsanakum, ahsanukum kodoha. Wong bayar, luwe HP dipunjuli. Kan bayar iku sing luwe HP ngono. Ibu sing go jale, Bu, nganakna bunga, iku keliru niku. Rumacane ku kan bisa sore. Iya hati tapi ora mapane. Bayar munjuli sangka utang Itu iku nerak janjian nek janjian sing janji sing ngutangi haram niki pancen utang kapi utang itu pancen nilai jadi wong islam itu antarane sing mampu karo sing miskin supaya ana pengertian ya. cuma kadang-kadang sing utang ya lucu utang kanggo ngundak no dagangan ini dia. Ini lucu nih kan Aku nggak bahasa lucu, wah itu. padha lucu wong sing utang mana pabrik pabrik gede kok utang tapi utangnya ora utang karena kefakiran tapi utang ngundak no ngembang no perusahaan ne Wadah ngono ku dong sekene yo le bunga jalo bunga le tenana. Nah iskaya ngono be aku apa ora ngerti aku ngono le kesuwen. Cuma cara Islam api. Kula namung nerangake ayat-ayat. Maka lagi jenengan terserah jenengan. Waktaku lan takwa usiraka pe yauman ing dalam sedino turjauna iki kira asat ana sing turja una, ana sing maca tarjiuna kira asabat Wasta kumulan takwa usiro kabeh yaman ing dalem turja ana kang bakal disowanake sira kabeh dina ne dina iku ila Allah Allah sing ati-ati sekali dina sing kabeh manusa pasti sowan ring Gusti Allah tegese menghadap mempertanggal jawabake amal perbuatan mulai umur balik. Nek mati sak derenge balik, bebas. Langsung suargo. Dan amal sing ditulis mulai umur balik. pasti disowanake niki ampun insyaallah pasti sowan nang Allah ayat-ayat ngeten iki kanggo janjane awak kita dewe-dewe aja lucu kancane si jare hmm, rumana mul Rumah nak dewi ya, rumah nak balik kanggo awake dhewe-dhewe. Summa tawaffa mangko nuli dituruni ditepati kullu nasen coba saben-saben awak-awak amma ing barang. Kasabat kang lakoni sapa nafsu. Wa hum la yuzlamun utawi kullu nafsin la yuzlamun ora dikane ngoyo sapa kullu nafsin. Jadi besok aturan akhirat amal perbuatan sing dilakoni ana ing donya padha uga kukukilah hal-hal sing sakut paut langsung dateng Allah utawi hukukul adami hal-hal ingkang sesangkutan sesame gesang pasti diberesi Ape, bales apik elek bales elek Lan ora didolimi. Mamane rong kilo ya rong kilo. Ora dadi kaya kok sak on ora. Bicarane. Terus ayat janda pun nerangake bakukan bagi utang secara kecil lagi. Ya, secara kecil-kecilan. Nah, utang kirian biasanya ora ana satetane bapakne utang cek rong ewu ora usah iki cek rong ewu ora catet iki ora ana ora ana sing dicatet iku nek utang gedhe Nah, ini ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. Ila tadayan tum tekalane utang kaki utang sira kabeh. bidainen kelawan utang ila ajali musamma marang tempo kang ditentokake waktu bu mongko nyatet tono sirahu ing utang iki api e tatanan Islam. Wong Islam nek nuju muamalah bab utang kapi utang. Atau nyewa lan ne Anjuran Quran. faktobo bu. Catat. Utange piro. Tempo nyaur. Kira-kira pirang dino. Ditulis. Di hmm. aturan Islam. Ya, saya pamane utang Nanti rong miliar. sahure dari sahur setahun ditulis ah, ah, dua miliar dan terus tanda tangan tanda tangan utang karo sing utangi engko ditulis rong lampir sing siji digawa sing utang sing siji sing utangi apa maksudnya? Mbok menawa kejarung mati. Sak durunge iso bayar ketututan pati. Iki sing utang iso jaluk bayaran karo warise. Nek ana ana catetane, kangelan. Hmm, Katurane sampe api, cara esak ku api banget. cuma wowo maneh ya wong Islam iki sing kadang-kadang seneng menceng-menceng iki bicaranya marah sing nulis wae kudu penulis juru tulis sing ahli hmm, pamane cara saiki diketik Wal yaktub plan becek nulis. Nulisi ing utang mau bainakum antanane sira kabeh. Kati pun sapa juru tulis fil ati kelawan saadil adile. Jadi utangnya biro, nek rong miliar dikun nulis biro. Terus sing utang tanda tangan Sik ditulis jumlah utange lan jumlah tempone. Laran ngundang juru tulis carane. Lah sing jadi juru tulis ora kena ngomong nek dijaluki tulung. Nek iso ngetik, sing utang ra iso ngetik, sing utang ya ora iso ngetik. Nah, ngundang tukang ketik Asa ah, itu pangkat iki walaya lan ora kena ma. kasih pun sapa juru tulis ayuk ayak tuba ingin nulis sapa kama alama hudhu koryo oleh mulang ing katik sapa Allah dene diparingi iso ahli ngetik ya kudu gelem ngetik hmm, Islam Falyatu iki tau ke. Monggo pecek nulis saka kase. Lah carane piye? Walyum lil lan pecek dekte. Walyum lil lan dekte. Alazi sapa wong alai kang netepi ngatasé lazi alhaq wa utang. Wong sing utang dekte. Dekte itu macak no. bahasane Arab Quran dite wal yumlil sing utang kon ngomong saya bernama sapa anu dengan benar-benar utang pada sapa sebanyak dengan tempo itu. Asing juru tulis, nulisi, apa sing diucap sing utang aja keliru aja sing utangi sing utang jadi sing utang itu ditulis dan saya sanggup bayar melunasi pada tanggal biro ditulis ya jadi kita ngerti keapiane aturan Isa. Wis ngono ae disertai jawu wal yattaqillah rabbka. Becik takwa sapa wong Allah ing Allah rabbka utamane wong. Naliko ngomong ngucapake itu mau ojo nganti nyeleweng sing hati-hati. Ojo nganti utang rong begitu oleh sah juga aja ngono ning emblak kudu pas sing ati-ati dikuatake walayat khoslan aja murani sapa sing utang minusake barang utangane syekh siki siki aja mati dikurangi Lah iku mau nek sing utang wonge pinter ngomonge wasis lah nek wonge bodho terus e bocah urung dolor dadi kon dikte ya ora iso piye wong tuane hmm, wali ne urus gimana bahasa Qur'ane urus Fa'ingkan al-lazi alaihin haqqu mengkulamun ono sepawang. Alaihkan tetap ingatasi lazi al-haqqa pautang syafihan itu Nek wangi buduh, ngah-ngah. Auzo ifan atawa apes jaisa dikti. Merkosili atawa wistuwi. Bahasanya Quran, auzo ifan. Apes apa sih pemberbagai bocah cilik atau awet tua nanti tuwe nah, itu karena tidak iso Aulayat tateu ayumilahua atau orang mampu sepulang ayumila eton dekte macam no gua sampai tuang sebabnya para isa masa bisu uangnya bisu masa raiso nah. Nek kaya ngono, falyum lil wali yuhu. Maka petik dikte sopa wali ni. Wali ku gak mesti bapak. Kadang bapak, kadang kakang, kadang pak asli kelawan sing asli. Wasahidu lan nekakno seksi sapa maka sira kabeh sahija ini ing saksi loro miri jalikum saking wong lanang-lanang. Dene kaya iku dodolan omah. Dodolan omah. Iku cara pemerintah Indonesia kudu ana saksi. Lah nek cara Quran paling sikti seksi loro lanang. anak kaya dodolan omah iku biasane seksine ngarep duri kanan kiri pun saya malah luwe luwe saka ngono hmm. iku nek lanang cukup loro nek Quran Lana jauhna wong lanang loro. Ba ilang yakuna mongko lamun ora ana sapa wong lanang loro rajula ini ku lanang-lanang gak ana ya para julun wa atane lanang siji wedoke loro ah iki lho ayat Quran Jadi lanang karo wedok ku dhewe anu do nekat lho masyaallah Wong saiki iki lho wong iso mesra mesu lanang karo wedok padha ae ya Allah Wong iku jarane wong nekat wong Quran kok disantang Ya, ya. Wong nekat. Wong nek ana ngono iku nekat iku nek hubungan ya nekat padha wae. Qur'ane cetha, nek gak ana lanang loro. Anane wedok, ya lanang siji wedok loro. Lah iki dudu wong lanang karo wong wedok ora padha. Surat Ali Imran juz 3 walai sazakaru kal unsa ora padha wong lanang karo wong wedok. Ngomongnya oh, aku nekat, nek cara aku podo. Kenapa Gusti Allah rada keliru no wala maya kufur kufur ya ya jadi masjid taklim mana ono ozen sampan lengke sampan kandane ojo nandang Quran hmm. ah. Lanang sisi wedok loro minman bayane saking wong tardau nakang nodori da sira kabeh minasyuhada saking poro-poro saksi. Maksudnya opo, nek wedok loro antadilla istauma supaya sekolahnya lali sapa istiahuma salah sisi nek wong wedok loro kulalinan. lalinan Jadi nek siji lali patul zakira mongko ngelingake istilah maca kon sing siji ne ngelingake alu pro sing wetae. Ya, jadi antara lanang karo wedok dhewe wedoke dikae loro mbok menawa sing siji lali sing siji iso ngelingake. Walaya basu asa ulan ora kenomoh sapa para saksi iza maduhu nalikane diundang sapa saksi nek sampean dibutuhake sebagai saksi iki sing katah niku pembelian bangunan-bangunan itu biasanya sampean tekor tekor aja nanti mbok wala tas amuran aja bosen-bosen sira amtak tubuhu ing eta nulisi sira ru ing utang kabeh utang sawiran padha utang sithik au kabiran atau utang akeh bila ajalihi tembaka tempo Dalikum utai mengkono penulisan catatan akal sate kuwe adil indallahi ana ngarsane Allah nek ana tulisane kuwe adil luwe luwe nek no kematian niku supaya nek, ana aja nganti ana wong sing lucu ora mutang-mutangi hampir moro bapak mutang karo aku cuk-cuk ngono de tulisane di ora tulis-tulisan oh, bapakmu karo aku kok kadung apike ngapusi Iki nak cara Nera ora barang bukti tulisan sing cetha sampeyan tulak saged. Wa aku amuli syahadati lan luwe Me Mitulune marang saksi. Memperkuat. Wa adina lan luwe mendekat il al ala tartabu enyen ta ora ragu ragu siro nah ono desane ora mamang iku mau dicatat tapi nek pembelian kenteng illa adaku nasi jarotan hadirotan kikiro asapat ono macam loro siji hadir hadirotan loro tijarotun hadirotun. Nek tijarotan hadirotan, sejubo yang dono perdagangan, tijarotan iku dagangan hadirotan kang kenceng. Cash. Nek diwoto tijarotun, Illa antakuna kejopo yang tadi nemu apa tijarotun dagangan kang cash. Nek kenceng, ora usah dicatet kena. Tuti runa kang urusi sira kabeh ae dicaro benakum antarane sira kabeh. Walaisa alaikum mongko ora ana ing atase sira kabeh dinahun apa desa ala tak tuwa yen ora nulis sira ing dagangan kenceng. senajan ngono wa asih tulang nakse no sira ila tatayatim dekalane jol dino ku sira kape ngono wae sesi anjuri kon nakse no walayu ronan ora kena digawe melarat kati bejapa penulis wala sahidun dan ora dikena digawe melarat jopo saksi Kasep ora kena ditekan-tekan. anu tulisane eh, anu tambah indol siji pamane ojo ngono ora kena saksi ora kena ditekan-tekan Upama upamane eh, ngadi nekan-nekan wa indak alu lan lamun lakoni sira ing barang kang dilarang Fa inna hu mampu masuk sak temene fi'lu mau hujubun ku perbuatan dosa gede fasek Kusul kanku buru-kusi perbuatan fasek piku kam ana siro kabeh. Wattakullah halan lagya siro ing Allah. Wa yu'alimukum lan mulang ing siro kabeh Allah sopa Allah. Wa Allah bikuli syai'in alim. Utawi kusi Allah kelawan sekai perkoreku mudah neni. Jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, kula mboten saged mujar insyaallah badhe umrah mangkate kemis tajar yang tiga insyaallah rombongan itu lewat pengajian kula nyuwun doa restu dan panjenengan sedaya Mungkin-mungkin paringi wilujeng selamat, kesah datang, sakit nida akeni ibadah ingkang sae umrah makdurat lando melalui dan kelepatan kula nyewon di apunten bismillahirrahmanirrahim Allah ma'ayna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Allah ma'arina al wa haq wa warzuqna tiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله